Jere, God wat onrecht straf, je wat onrecht straf, verskyn toch. Kom, rechter van die aarde, reken af met die mensen wat hulle teen u verhef. Hoe lang, Jere, hoe lang zal die godeloosis hulle nog verlustig in die leed van ander mensen? Hulle koop oor van vermeetelheid, allemaal wat onrecht doen, spog daarmee. Hulle vertrap die volk, Jere, hulle vertrek die volk wat aan u behoort, hulle vermoor wees en vreemdelingen, hulle maak weeskinders dood en denk die Heere sien dit nie, die God van Jacob merkt dit nie. Gebruik toch jelle verstand, jelle wat so dom optree onder die volk. Jelle dwaase, wanneer wil jelle dan verstandig word? Sou hy wat voor ons oore gemaakt het, self nie kan oor nie. Sou hy wat voor ons oor gemaakt het, nie kan sien nie. Sou hy wat die nasies opvoed, nie ook straf nie. Sou hy wat die mensdom onderrig, zelf niks weet niet. De Heere kent die gedachten van die mens, hij weet dit betekent niks. Dit gaan goed met die mens wat door u opgevoed wordt, Heere, vir wie jy onderig in die woord en vir wie is geen notaie van teespoed. Maar vir die godeloose word die graaf reeds gegrawe. Die Heere verstoot nie sy volk nie, die volk wat aan hom behoort, laat hy nie in die steek nie. Die rechtspraak zal weer rechtvaardig wees, alle oprechte sal hulle daaraan kan hou. Wie staan bij mij ten die wat mij leed aandoen? Wie helpt mij ten mensen wat mij veronreg? Als de Heere mij niet gehelp het niet, was die stilte van die graaf zeker al mij thuiste. Toen ik gedenk het mij voeten gelijk, het de trouwe liefde mij reg opgehou, Heere. Toen ik met baie onrust in mijn binnenste zit, het die vertrusting mij tot rust gebring. Je doet geen corruptie in die rechtspraak niet, geen mens wat, teen je gebod in, je leende veroorzaak niet. Hulle span saam teen die rechtvaardige, hulle veroordeel onskuldige mensen tot die dood. Maar voor mij is die Heere een veilige vesting, my God is die rots waar ek kan skuil. Hy sal hulle laat boet vir hulle dade, hy sal hulle verdelg oor hulle boosheid. Die Heere ons God zal hulle verdelg.